บุ๊กทูสิบเก้าเดวิดนาเอสตเดวิตนาเอสตในห้องครัววกุยนาวกุยนา คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะ อิมาชลินอวาคุยนา имаш ли нова кујна? วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ Што сакаш да готвиш денес? Што сакаш да готвиш денес? คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร Готвиш ли на електрична струја или на газ? Готвиш ли на електрична струја или на газ? ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ Treba li da go isečam kromidot? Treba li da go isečam kromidot? ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ Treba li da gi izlupam kompirite? Treba li da gi izlupam kompirita? ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ Треба ли да ја измијам салатата? Треба ли да ја измијам салатата? แก้วน้ำอยู่ที่ไหน Каде се чашите? Каде се чашите? จานชามอยู่ที่ไหน Каде се садовите? Каде се садовите? ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน Каде е приборот за јадење? Каде е приборот за јадење? คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ Имаш ли отварач за конзерви? Имаш ли отварач за конзерви? คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ Имаш ли отварач за шишиња? Имаш ли отварач за шишиња? คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Imaš li izvlekuvač za pluta? Imaš li izvlekuvač za pluta? คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Da li ja gotviš supata vo ova tenđere? Da li ja gotviš supata vo ova tenđere? คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะอย่าปรจิชลีริบตะวโอวาตาวะอย่าปรจิชลีริบตะวโอวาตาวะคุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะกูเปเชชลีเซเลนชุกต์นาโอวาสคาระกูเปเชชลีเซเลนชุกต์นาโอวาสคาระ ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ Јас ја покривам масата. Јас ја покривам масата. นี่คือมีดซ่อมและช้อน Овде се ножевите, вилушките и лъжиците. Овде се ноживите, вилушките и лъжиците. นี่คือแก้วน้ำ จานและกระดาษเช็ดปาก Овде се чашите, чиниите и салфетите. Овде се чашите, чиниите и салфетите.